Mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia la toată făptura. Lăsați tot ce aveți, că ce oază vă numesc tot pescare de suflete mari, să fiți pentru lume lumină de sus, să fiți sare bună pe acest pământ.